pais lu omenos pais pote lu omenos entini potamoe e kinduneusen apopni genai tina hodoi poron touton e e kalei hode emen toe paidi ho stolmeroe tode meirachion e pe prosauton alla nun moi boethei hysteron de so senti memsei ho logos eire prostus a formen kas he auton didontas adikeistai